ka gina shi ta gamsu da shi amma ba za ka je ka ɗauko wani shashasha wani sakarai saboda kawai ubansa abokinka ne ko kawai saboda ya ɗauki kuɗi ya baka kawai ka zo ka ɗauki yarka ka mata kyakkyawan tarbiyya ka danna ta a gidan yanzu wata jiya ta min waya wallahi tace yau malam shekarar mu goma sha biyu da mijina nayi nayi nayi in so shi ta wallahi malam na kasa tace ban taɓa son sa ko da sakan ɗaya ba na roki Allah Allah mutumin nan saboda babana nake zaune da shi Allah ka ɗan samun ko ƙaƙa in ji ina kaunarsa ta ce wallahi malam haka kawai muke zaune saboda iyaye na amma ban taɓa kaunarsa ko da sakan ɗaya ba wannan ai musifa ce yanzu wannan me bambancinta da 'yan kurkuku ai ba daidai bane tsakani da Allah a dinga aurar da mata da waɗanda ba sa so in ita ce ta kawo wani baka gamsu da shi baka ga wani dan wasu matan ka ba su dama su kawo wani murgudaddan mutum kaga wandansa ɗaya dogo wandansa ɗaya gajere ga wani gashi ya tara ya tsefe nan ya dandaba nan ya yi kitso a tsakiya ka gani ya samu da ya buga wani dan kunne to kaga wannan mizi da kika kawo bizi yake ko mizi ko me <laughs> eh, kaga ni wani hada bulumboto da shan kokon yara wayan sakale shi jariri ne saboda daba iskanci to kaga yanka ta kawo wannan ai ta ka rigima to da ka kaga uba anan ba zai taba yadda ba wallahi uba ba zai yadda ki je ki dauko wani dan iska ya baki kawai zo ya ta wahala ba ba shi ma da sana'a a ce daga gidanku za a dinga ka abinci ki haihu a ce ba ragon suna a ce ba kuɗin da za kai ki asibiti kin samu larura ubanki ne yake yi ya rike ki a gida ya rike ki a gidan miji wallahi ba zai yadda ba isa an ta ka irin wannan mace to ake kika dauko rigima ya zaki ka wannan wani murfudaddan mutum wani motsatse wani tambadadde ita wai a aura miki shi ke ma kin san miki take gaskiya ba inda muka ga yaran ne ba su da gaskiya sai a nuna musu inda iyayen ne suka kuskure sai a gaya musu yanzu wannan mulkin kama karya da ake yi da kawai uba wani kawai zai sallama sai ce ya bashi yarsa wata ma ta ce kawai ji ce ana fatiha aka ce me ake tace auren ki aka daura a gaya mata ma dan tsabar mulkin mallaka ma ba a gaya mata ba to wannan an soke shi yanzu shi yasa manzo Allah ya ce la kahol ayyum wato ba za a auri wacce ta taba yin aure ba hatta tusta'mar sai an zo an zauna an yi shawara da ita walal bikr hatta tusta'zan haka budurwa ita ma sai an nemi ta aka ce yaya izinin nata yake ya rasulullah yace ta yi shiru ta nuna ta gamsu na takwas idan mace suka yi fada da mijinta suka zo suka daidaita kada wani cikin dangin ta yace ba za ta koma ba kun san ana samu irin wannan to ne yace wallahi mu ƴan mu ba za ta koma ba kuma tana son mijinta ta kunshe kayanta ta yi kitso ta yi kunshi tana jira a mai da ita sai kawai wani cikin dangin ta zo tsaya ce ba ta koma ba shi kuma sai ya shiga ɗakin matarsa kuma ya wannan ba ta koma ɗakin mijinta ba to kun ga akwai matsala to shine Allah ya shigo cikin wannan yace wala hunna an yankihina azwajahunna idza tarabaw bainahum bil ma'ruf kada ku shiga ku hana su su koma wajen majajensu idan sun samu yarjejeniya wacce ta dace da shari'a kai kullum uba kowa ko madiki idan mace suka daidaita da mijinta kada kai kuma ka ce a'a ni kuma ba ta ba za ta koma ba kullum ka so ƴaƴarka ta zaman aure in ta zo an mata ba daidai ba ya hakuri kwantar da hankalinki sai ka dan kyautata mata ka ce koma mata ku mai da ita sai ka je ka samu mijin a gefe kai ya akai haka za ka rike ta da amana ka san mata sai da lallashi sai da dan abin lasawa da tantawa da magana mai daɗi ta mace abu uku take so fa a duniya ta yi daidai a ce an an gode kin kyautata ka Allah miki albarka amma kwalliyar nan ta yi kyau tsaftar nan ta yi kyau gidan nan ya yi kyau yaran nan sun yi kyau abincin nan ya yi daɗi ba ki ji kunne na na kaɗawa ba ko bai kaɗa ba za ta ji daɗi a ranta ta da ƙarya kake amma dai ta ji daɗi an mata ba daidai ba ta fushi me ya faru ni kaza da kaza da kai to Allah ya baki hakuri ba za a sake ba shikenan magana ta wuce a wajen mace da ka faɗi wannan magana ta wuce dan sai a kumbura ta mijina ban hakuri ta ji wani ita ma ashe dai ba karamar babban mace ba ce ha hakuri ake bata to ko ba kowane namiji ne fa yake iya daurewa ya ba matarsa hakuri ba in ta shiga damuwa kai ma ka nuna damuwarka duk maza muna da kangarewa a nan gaskiya ba kowane namiji ne kina ga waɗannan kalmomi masu sauƙi? amma wahala gare su fa saboda nan nan na tara Allah ya ce ai adalci duk wanda zai ƙara aure yana da mace ɗaya yake son ya shigo da ta biyu ko ta uku ko ta hudu to Allah ya taka masa birki ya sa masa sharadi sharadin shine fanki, huma, tsaba minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan Allah ce kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to kada ku auri fiye da ɗaya Sura ka shi yasa maza mafi yawan ma'ana za mu shiga wuta a wajen aure mafi yawa za a shiga wuta So da mutum ya auro mace yana da wata ya auro wata sai ya karkata fatazaruha kal mu'allaka wala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaka sai ya koma wurin tsaye watsar da ɗaya wani yayi wa awar gidan haka an yi amarya sai a tare a ɗakin amarya duk wani kunshi da an zo zuzuzun sai a faɗa ɗakin amarya uwar gida kuma an bata da yara so da ita ta ya wuce zamaninta ya wuce shikenan yanzu kuma an koma sabon wani babi an buɗe wani sabon shafi duk wanda ya haka dama wuta direct haka nan kuma ita ta biyun ce ka watsar da ita ka koma ta ɗaya shi ma wuta direct sai ka zo ka daidaita su a cikin duk abin da za ka yi musu ita kuma soyayya dama wannan rige ne ba za a kama ka da laifin soyayya ba dalili da wuya ka samu mata biyu duk sun iya girki ko ka samu mata biyu duk sun iya tsafta ko ka samu mata biyu duk masu tareraya wata mai fushi ce in ka ta hannu zuwa muryarta ma ba hai'a ba gunna ba ta jawidi ba kalkala sugura da kubura da akbaru wannan kuma ta iya tsare-tsare kafakka za ta ɗauka ta wanke kayanka na ciki ta goge a cikin kuɗinta ma za ta yi maka wata miyan ta ɗan ƙara maka bayan miyar ka ta gida kuma a yi maka wata kala biyu kala uku can kuma wannan ɗayan ma ba ta yi daɗi ba ci kake kawai saboda ka ne kuma don ka a yi rigima wani abincin ci kake don ka a yi rigima yanzu an taɓa kawo ƙarar wani mai gida matan su suka kawo ƙararsa wai ɗaya ta ce ita ba wai tana lura duk ranar da ta girki wai rabin malmala yake ci amma waccan sai sai cinye nace to ake so ayi annabi sallallahu alaihi wasallama idan safiya ta abinci har sada kwanan yake ai wacce ta iya girki shi ake ci me lafi idan ki gyara girkin ki kawai ko ni ne rabi zan ci ya ma sa'a da ci rabin sun ce ni ne kwata zan ci wallahi kuma abinci mara daɗi abinci an gaya miki da ƙarfi ake cinsa ya zan ci abincin da ba na so ba daɗi nace ai wani ce wallahi ni na na jinjina mama da kaci rabi ba daɗi ana nan ana ta certificate ana diploma har digiri ake na ɗaya da na biyu da na uku akan abinci a jami'a akwai fannin abinci gashi na buɗe makarantu ana ta koyar da kalolin miya kalolin girki kalolin abinci sai ki zo ki kwaba min abu kamar lalle kuma ban ci ba ki ce za a yi rigima an kiyaci ba da dama idan aka samu matsala na rashin fahimta daga bangaren mace da bangaren namiji a zo a yi sulhu Allah ya fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan matsala ta yi matsala kada a yi saki a daina saurin saki a daina saurin fushi ana yaji a gayyato ƴan uwa a zo a zauna yadda aka daura aure da bangaren sa da bangaren ki to in rigima ta tashi ta yi karfi ba ku daidaita tsakaninku ba bangarensa da bangaren shi za a zo a zauna shi yasa ake son kowace jiha kowace local government ta kafa guidance and counseling Kaduna ma za a kafa Malam Abdulrahman ya ce za a kafa haka da an naushe ki kake tafi gida za ki san su Malam Abdulrahman ce jibin da ya naushe ni a kira shi ba mu lamban wayarsa Alhaji kana lafiya alhamdulillah kasuwa alhamdulillah kasan sai Allah lashi mutum ma zai zo ya kasuwa ya aiki ya gari kuma alhamdulillah masha Allah da Allah ko za mu ganka akan me da ba wani abu bane wata yan mas'ala ce da ta taso kuma ta shafe ka ina ga da aka dan bamu lokaci ka zo sai mu tattauna to ina zan same ku a guri kaza kenan office din mu yana guri kaza sai za tattauna me ya faru ya alaji lafiya wallahi laushi ya saboda aka ci ai abin ne tamun kaza ran na daure tamun kaza to ke akai haka to ai shiye mun kaza ne masa to sai kaga an gano bakin zara sai to ai ma dishe dan ne ma shiga ya bata abu ba komai za a daidaita insha Allah sai a samu lokaci a daidaita shikenan gaidan an kansile in ba ku da shi kuna da matsala yanzu akwai wanda abin da aka fahimta kullun rigima ake da matar da suka zo suka sami wanda ya kware cikin harkar sanin mu'amalar zamantakewa sai ce ni abu biyu nake so kai mun alfarma kafin ku dawo nan da sati biyu za ku ba ku sati biyu ku dawo ka shirya tafiya kai da matarka ku bar garin nan ku je wani gari can ka kama hotel kai da ita ku kwana biyu ku dawo bayan kun dawo za mu sake neman ku ashe rashin lokaci ne a tattauna da suka tafi aka je daga shi sai ita kuma ba girki ba wani shiga kicin kawai oda ake yi kawai ko ita ta ce ah, akwai kifi mai dan haka ce hajiya kun san yan hotel sun iya su kun fadanci hajiya soyayye ko da fafe ko gashashe sana dan kara miki gishiri ko a rage ce eh, ina jira na bari mu ga ta faɗa abin da take ba girki ba wanke wanke da kin ci abinci a hotel za a zo a kwashe a share miki ɗakin a gyara a fesa freshener a ɗauke kaza a kawo kaza a ce kuma hajiya ko ta buƙatar ta babu ba wanke wanke ba girki ba shiga kicin ba kaza yau ba sai ta saki jiki ba sai aka fara bayani kaza yake na suka yi shawarwari suka warware matsalar su lokacin da aka ce da haibu su dawo ba kai mai gadi an kansulin ka buga waya me yake faruwa ne ta an daidaita mun san shi kullum mai sulhu da mai wa'azi in an daidaita ba a sake neman sa yanzu wani yazo a karama kalla abubuwa sun cuɗe sun rikice abubuwa sun tsaya muka ce to sai dai ayi ta addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a shikenan shiru tunda sun ware abu zai ce ma to mallan addu'an nan da aka kuma alhamdulillah abubuwan nan sun ware ba sai dauka kamar tunda sun ware sai ya kawo wani abu to wannan zai dauka sai ya ki zuwa ya faɗi cewa sun ware to saboda haka dama fatan da abubuwan su ware a ci gaba da mu'amala yadda aka saba sannan wajen al-ishra wato zamantakewa Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa fa in karitumuhunna in kuna kin su fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu fihi khairan kaseera mai yiwa ku ki wani abu amma Allah sai ya lullube alheri a cikin wannan abu ya zama cewa akwai alheri mai yawa a cikin sa haka kada ka ki ka haka kawai manzo Allah ta la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kiyar uwarsa mumina in har akwai wani hali ɗaya biyu da take da shi mara kyau to ka kuma auna da halayen da take da su masu kyau mana zaka ga ko da maki za a bayar in aka auna biyun can da arba'in hamsin sittin da take mai kyau sai ga ta cancanci a bata wani maki saboda haka Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani sannan asalin mata zaman su a gida ne Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula asali mace ta zauna a gida in ba asibiti ko wata larura ta zumunci ko kaza ko kaza ko kaza ba ko irin wannan zuwa ɗaukan ilimi ba an buzo ku zauna a gida kun san dalilin ne yasa aka ce ku zauna a gida saboda ku reno yara ku kude wajen ku ne gidan ai mata suka zauna a gida sai su turo 'ya'ya ina waje in kika masa tarbiya ce kai so nake ka zama gwamnan jihar nan kai kuma so nake ka zama babban malami kai babban dan kasuwa amma wannan ba zai yi ba sai da adalci sai da amana sai da gaskiya wa zai koya maka amana tun kana yaro wa zai koya maka gaskiya wa zai koya maka zumunta wa zai soya maka tausayi da ganin girman manya da tausayawa na ƙasa duk fitsararre a duniyar nan za ku ga akwai uwarsa ce ta taimaka zama fitsara duk barawo mai ɗaukan kuɗin gwamnati ko mai sata kuɗi akwai laifin uwarsa a ciki domin yana yaro zai ɗauki abu kika buge hannunsa yan ƙanana abubuwa da yara suke kuke kyale su zai zo ya ci abinci yana hannu baka hannu ƙwarya dama da hagu kina dariya daga nan zai saba da handuma da ya shiga cikin kudin gwamnati sai ya wawushe saboda ya saba da waso su in zai ci abinci bai bismillah ba ki rike bakin sai ya ce bismillah saboda ya saba sanin girman Allah bismillah sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika haka annabi yake tarbiya sammillah shi da sunan Allah wa kul mimma yalika ka ci gabanka ha wa kul bi yaminika ka ci da dama in kiga yaro zai sa hagu bige hannunsa in zai ɗau kayan wani ko zai wa wani haka ki buge hannun kai bara ku kuka koya yara bara yaro tun yana kankani in sa ya wuce sai ya haka sai ai haka a taɗe hannun akwai lokacin wallahi muna da aka ba mu abu ba ma zuwa da shi gida don ka zo da shi gida ka zo da rigima duk abin da aka ce roƙo kai sai ai maka rankwashi akwai mata da sun ke wani irin rankwashi na kai maka rankwashin nan sai kanka ya ciwo ce wace ka karba sai ka ana ba mu abu muna muna cewa a'a in ko mun karba sai dai ka boye a soro ba ka shigo da shi gida ba in ba baka ta gani sai ka mayar wannan abu muna ga kamar takura mana ake an hana mu sai daga baya muka gane ashe gata ake mana wannan rankwashin da ake mana kan mu karbi kayan jama'a ashe ba a so mu saba ne da miƙawa mu karba ƙara mu saba da miƙawa mu bayar to da sai a kashe bara wannan bara da ake ta yi yanzu bara ta kai wata mata da aurenta sai ta je makota ta aure 'ya'ya haya ta hayo ƴaƴa guda biyar sai ta zo ta baza su a bakin titi ta rike ɗaya da ka ganta sai ka ɗauka ni ta haife ta abin tausayi mijinta ya mutu ko an sake ta sai ai ta bata kuɗi in an bata da yamma sai ta je ta sallami iyayen ƴaƴan ita kuma zai ta sa nata a jugo ba ta sake hayo wasu zuciyar mu ta mutu bara maula tumasanci wannan ba addinin musulunci bane yanzu wata wata wata tana bara aka kade ta a mota ta mutu ana daga ta sai ga wata jaka da abin da aka samu dubu ɗari da saba'in da shida a cikin wannan jakar amma bara take makauniya gashi da yar jagoranta yar jagoranta ta ce baba mota ki ta wuce ta ce jar ko eh jar kokoriyar tana da motoci ana mata haya amma ta tafi bara saboda zuciyar ce ta mutu an ga mutum yana da gidajen haya guda bakwai amma yana bara wannan bara ta ja mana bala'i ta zubar da mutuncinmu ta zubar da kimanmu duk wanda zai zage mu sai ya ce mabarata almajirai masu bara to da kowa zo haka ake yi duk wanda sai an zubar da mutuncinmu gindin motoci gindin kaza har coci suke zuwa suna cewa a bamu dan jizo su tafi inda ake shan giya su ce a sha ruwa alhaji a sha ruwa oga lafiya wannan rashin mutuncin baya cikin addinin musulunci shi yasa idan mu na arewa ba su tayi sun yaki bara ba sun fito da hanyoyi na adalci da za a ba mutane haƙƙinsu so da ka sace kuɗin ba wuta ba ruwa ba abinci ba security ba tsaro ta yaya za a samu bara ba ta kau ba ka wannan barace barace musifa ne a cikin al'umma shi yasa addinin musulunci bai da wannan ba ta a gurguje an hana mata tabarruji shine su yi kwalliya su fita in za ki fita ki sa hijabi yadda duk kuka sa hijabin nan naku har da masu niqabi haka ake so amma in kika chaba kwalliya kika yi kunshi kin gane a hannunki da kafarki da kirjinki ko ina ma kika yi kunshi kika sa jambaki da jagira da jaida da waye da waye kika buga aurwarenki da sarkarki to mai gidanki kadai idan mijin ke baki kika fito a haka to ke da shi kun barar da aljanna shi ya barar da ita ta bangaren rashin kishi ke kuma kin barar da ita da yace sinfani min ahlin nar biyu yan wuta ne lam arahuma annabi yace ban gansu ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat yanzu wata shiga da ake ta rashin mutunci wani yaji ake dinkawa wa mata in suka wuce hakkala siket din su da dirar din su sai an gani kuma mai gida ne wai ya siya ai wannan shigar a fita kuma ana ga wayewa ce da burnantaka yanzu wani matarsa ce ma fa ta jawo masa barayi to ta sa gwal bata sa hijabi a kai ba barayi sun ga gwal mai tsada a wuyanta da hannunta da daddare suka bugo sammako suka ce ina gwalagwalai ta ce kawai ki kawo gwalagwalai ko mu yanka ki da mijinki ta je ta ɗebo gwalagwala ta ce kai kuma tunda har ka iya sayo mata ka gwalagwalai kai ma akwai kuɗi a ƙasa kawo kaza kun ga ashe abu wani abu ma security ne ashe ki boye gol din ki ma ba wanda ya gani kin sa hijabi kin rufe shi yana ciki in ku da mata ne sai ki bude ki yangar ki dinga haka da hannun ki hajiya mai gwalagwalai wannan ba matsala sannan Allah ya hana mata su fita waje suna lankwasa muryarsu Allah ce wala takhda'ana bil qawli fa allazi fi qalbihi mardu in zaki magana da mijinki to shi shine zaki tajawidi da hai'a da kalkala da sugura amma da wani ne sai ki dada buɗe makogwaranki don murya ta zama ba ma murya ce ta nuna wani abu tsakaninki da wani ba mijinki ba sannan iffa Allah ya magana mata su kame yace wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna a gaya wa mata su kirintse idanuwansu su kiyaye gabansu sannan da'a da biyayya wa qimuna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku bi Allah ku bi manzansa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إذوا قرشي sadan tsohuwa ma Allah ya ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna jinahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina tsofaffi ma sai da Allah ya magana su ce to ke tsohuwa wanda ba magana aure a gabanki ba laifi dan biki sa burgujejen hijabi da kaza da kaza ba amma ke ma kake kwalliya don akwai tsoho irin ki shi ma da zai tsaya wata tsoho mai ake ciki ne sannan akwai mika wuya ga hukuncin Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace idan aka ce Allah ne ya ce ayi kaza ko a bar kaza kawai ki je ki a cikin yin akwai alherin ki na duniya da na lahira sannan an kiya mata su nisanci zina dan abin da ke zubar da kiman mace a duniya shine zina da maɗigo yanzu maɗigo har kungiya take da shi har mun kama wasu a gidan hoto suke zuwa su kuma tsaya mata ne su kuma kangararrun mata idan mace ta zo ɗaukan hoto sai a ce halo kina lafiya lafiya kalau da Allah ina son zan yi kawa da ke haka suka wata ce kamar ya kawa kawa ta ne kawai ban san ki ba sai mi kawa washe su kuma nan suke zuwa suna farautar mata su kuma dugo suke yi kun ji musifa su kuma aka da mazinata da ƴan maɗugo ba su da wato kujera a wannan addinin shi sa manzo Allah ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhilil janna idan mace ta yi sallaci biyar ɗinta salloli biyar ta yi azumin ramadana ta kiyaye gabanta ta yi mijinta biyayya za a ce shiga aljanna kawai ba ki da problem sannan an nafaka ciyarwa a kan miji aka ɗora ciyar da matarsa sannan ƙiyamun laili tsayuwar dare ma ake ka tashi kai da matarka ku dinga sallah da daddare Allah ya ji kan mutumin da ya tashi matarsa ko mace ta tashi mijinta in bai abin nan ta dan shafa masa ruwa fuskar su ta yi sallah za a rubuta su mina zakirin Allah kasiran wa zakirati sannan mace za ta masallaci manzo Allah ce ka a hana ta la tamna'u nisa'akum al masajida kar ku hana matan ku su je masallaci dan daukan karatu ko dan ilimi ko dan sallah sannan ranar idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a dauko mata su zo su halarci sallar idi sannan ranar kai amarya dama amarya ba daukan ta zika a tafi da ita gidan miji sai da yan rakiya to ƴan rakiyar nan akwai waƙa da suke yi tun a zamanin da manzo Allah ji an wuce da amarya sun sun sun sun ita eh, me yake baruwa aka ce amarya ce ce to ya ji kuna waƙa ba aka za kai amarya unguwa bata san an kai amarya ba yace ba ku da abun wasa mutanen Madina suna son su ji wasa wasu mata suka ce uwa malam ka bana fatawa gobe ku a buga nace a'a ba aka ake nufi ba abinda ake nufi dan naku na al'ada shi ka san wani abun ka tsuke shi da yawa matsala ne ka bude shi da yawa matsala ne abin da ake nufi akwai abun ku da da kuke can na al'ada in shantu din nan su ya ƙwariyar nan da su waye da ake a cikin gida iya mata su wannan ba hana ku ba amma ku je ku ɗauko wani mai ban a zo a dinga dukan ganga unguwa ta rikice mata su fito ana cewa ga hajiya nan mai kama da agwagwa ita ce a gaba ana ta tikar rawa ba wannan muke nufi ba da tausaya musu aikin ku ne ku rene mu ku rene al'umma sannan kyauta manzo Allah ya kada makociya ta wulakanta makociyarta koda a ce dan abu aka dafa a ba makota yanzu ana rowa sai mace ta dafa kajinta ita da mijinta su cinye a daki sai dai kaji wani gurma ce kanshin na fita sai ce to maza ki kara albasa kara albasa sa farnuwa sai safarin rina kada makota su ji kanshin kajin da muke soyawa to ba haka ake ba sai a yanki rabi a ce a kaiwa makota manzo Allah ce kada makociya ta wulakanta makociyar ta koda da wannan ne sannan duk yadda zaki ki mallaki mijinki ki rike shi hannu biyu ta yankauta ta masa sannan mace mai wato ta gari ita ce a dalilin arziki sannan manzo Allah ya wasiya ga mata yace ayi hankali a tausasa musu an halicce su ne da kashi na nan karkatacce in aka ce za a dakura su sai a balla su sannan manzo Allah ya ce mace mai kiwo ce a cikin gida za a tambaye ta game da ta. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalinsa Nana Aisha tace mun yi tsere da shi mun yi gudu na zo na daya ya zo na daya duk wannan tausasawa ce to wannan sune a takaice abubuwan da mata alqur'ani da hadisi ya kaka na ba a gurguje ne saboda lokaci amma da kowace matsala muka dauka sai ku ga ta cancanci ta kadai a lacca akan ta yadda za ku gane cewa ba a bar mata a baya ba addinin musulunci abinda muke fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ya sa mu yi aiki da shi inda muka kure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana san annabi da san musulunci da san alƙur'ani ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya yi wa ƴaƴanmu albarka duk mata da suke da maza Allah ya ba su zaman lafiya da mazansu Allah ya ƙara shaƙuwa tsakaninsu da soyayya da girmama juna su rena mana ƴaƴa masu amfani masu alheri wanda ko ba su da aure Allah ya ba su maza na gari wanda suke neman ilimi Allah ya ba su ilimi mai amfani wanda ba su da lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke da matsaloli kowane iri ne Allah ya yi musu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to alhamdulillah uh, Allah saka da alkhairi uh, Sheikh Muhammad amin Ibrahim Daurawa a gurguje ga tambayoyin da aka rubuta wanda za mu karanta kaɗan daga ciki saboda rashin lokaci ah, wannan ta ce malam yana da yarinya tana da ciwon sikila amma sai aka ce in ba ta jinin kunkuru za ta warke har abada hakan ya dace da shari'a to kunkuru shi dai jini asali din najasa ne saboda haka kuma ba a sanya magani a cikin najasa ba waye faɗe faɗa ka boka ne ko likita ne idan likita ne to bincike ne ya tabbatar da haka sai kuma mu duba hukuncin jinin jini najasa ne ko ba najasa ba in ya tabbata najasa ne to kaga ba za a yi magani da najasa ba idan kuma ya tabbata ba najasa ne, shin kunkuru ma ya halatta a ci kunkuru ko bai halatta a ci ba idan ya halatta a ci kunkuru ya hukuncin jininsa, sa kun ga matsala ce ta fiqh sai an yi bincike sosai an gano matsayin kunkuru a wani babi yake a musulunci sannan kuma jininsa sa mai hukuncin sa sannan wa ya gaya miki haka malami ne ko boka ne in boka ne aljanu suka shirya wannan tsiyar su sa kiki sha haramun ko ki ba danki haramun domin su su murna kin fita daga musulunci ko kin bar wani shashi na addinin musulunci saboda haka akwai bukatar mu san wa ya bada umarnin wani bincike tabbatar da haka sannan mu ko mu je mu bincike akan kunkuru a wani babi yake dan ruwa ne ko dan tudu ne ana ci ko ba a ci in ana ci ana cin jininsa ko ba a cin jininsa kun ga wata matsala ce da sai an yi bincike ita ma akanta wannan ta ce assalamu alaikum don Allah malam ina hukuncin mijin da bai saduwa da matarsa har tsawon shekara guda don gudun karta samu ciki shi kuma bai san haihuwa to ai akwai hanyoyi da dama da za a bi waɗanda kun je asibiti ke da shi za su ba ku shawarwari wanda ba za ku samu haihuwan ba ko ba tare da an ƙaurace wa juna ba amma ai matsala ce a ce dan ana gudun haihuwa kuma a azabtar da uwar ko a azabtar da uban to da haka wannan ba daidai ba ne. ya kamata ku je ku nemi shawara na abubuwan da za ku tunda ba ku san haihuwa ko mu muna san haihuwa ko yaya dubu ne Allah ya kawo su eh da ake so su zama majarumai don annabi Sulaiman ce yana da mata ɗari sai ga mazaje sun yawa sun yi kaɗan masu taimakon addini sun yi kaɗan yace ni koyo duk sai na bi mata na gaba ki ɗayan su na sadu da su duk sai sun yi ciki kuma duk sai sun haifi mazaje kuma duk sai sun hau doki sai sun taimaki addinin Allah to sai manta bai ce insha Allah ba shine matsalar sai zan ba wacce ta haihu sai guda ɗaya ita ma kuma wanda ta haifa din bari ne manzo Allah ya ce da ya ce insha Allah duk abin da ya faɗa din nan sai Allah ya tabbatar da shi saboda kun ga ashe in yana gudun mijinki yana gudun yaya ba mu san dalili ba ba mu san dalilin da yasa ke gudun yaya ba amma dai wannan ba daidai bane da haka ku je ku nemi likita ya muku bayani akwai bangaren da suke ba da shawarwarin abubuwan da zaki sha ko ya sha ko ku sha wanda ba za a ɗau cikin ba ko ba za a cutar da uwar ba don Allah malam ina so kai min bayani wata nawa ne a musulunce idan namiji bai kusanci matarsa ba ba tare da sun samu wani sabani ba za a iya cewa wannan auren babu shi ai an yi bayani ina jin kafin in fara bayanin kika rubuto mun yi bayanin wata hudu ne ko tarabbusu arba'ati ashhur Allah ya ce wata hudu ne daga nan a daidaita an baka ba ta fi kotu wannan ta ce a karamaka Allah saurayi nake da shi ya biya sadaki ya rutse ni har ya min ciki sannan aka daura aure ah, da aka daura aure sai ne bari gidansa amma yanzu muna tare da shi kuma ya lamu biyu ya matsayin auren mu kwamacala ana shi auren ku sunansa kwamacala isa kun ga muke ta gaya muku ku bi Allah ku bi manzonsa sai ku huta matsala ce wannan gaskiya ba a gama cika ka'idodin aure ba saboda aure abu biyar ne akwai ah, miji da matar su da kankansu tukunna tukuna a samu mahallin daurin aure akwai siga ta karba da bayarwa akwai sadaki akwai